Merci d'être là, il est 16h. Mise à jour activée. Are you ready for this? Le 16-20 démarre maintenant mais c'est la dernière de la semaine. c'est la dernière du mois, du mois dans ce studio. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une très très belle journée à l'écoute de Radio Contact. On est là depuis très tôt ce matin. Je parle de Nathan et moi, puisqu'on est venu euh, dans le morning avec Mademoiselle Luna euh, pour accueillir les 10 participants du euh, trip Seat ATK Ibiza. on n'est jamais resté aussi longtemps dans cette radio. Hein. Oh, tu rigoles ou quoi eh, On a bien fait plus. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah Merci en tout cas pour cette réaction. La, vidéo d'ailleurs de ce matin sur la page Facebook de Radio Contact. Ils sont tous très chouettes ces gagnants. Hein. Je ne sais pas qui va gagner, mais. Euh, voilà, ils sont tous très cool. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, si vous avez participé, eh bien, sachez que vous allez peut-être quand même pouvoir tenter de partir avec nous. Ce sera un petit peu plus tard. Lorsqu'on sera là-bas, il y aura des 24 heures express à Ibiza. On en reparlera. Côté euh, sujet aujourd'hui, euh, eh bien, on parlera du métier qu'on voulait faire lorsqu'on était plus petit. Alors, est-ce qu'on le fait en tant qu'adulte maintenant On verra ça. le nouvel animal de compagnie, Fini le chien, il a été remplacé. On verra ça tout à l'heure. Une nouvelle mode dans les prénoms, on en parlera également. Et puis euh, hein. l'actu télé avec euh, Thibault. On aura des places aussi pour le ronker Festival, euh, Lucille. Ah bah oui, oui, oui. Aujourd'hui, bah, c'est promis, des places pour le ronker Festival. Donc entre 16h et 20h, soyez bien à l'écoute. L'alerte va retentir, c'est certain. Et il va falloir être le premier pour gagner ses accès. Ouais, deux passes pour les deux jours. Il y a toujours Julien Lescl l'étudiant qui est avec nous. Ça va, Julien Ça va très bien. Il est parti chercher le matériel pour les DJ. Hein. C'est ça, on a ah, été chercher tout hein. ça à Liège. Ah, parfait, c'est Agoratech. C'est ça, on remercie Agoratech. très euh, sympa, hein. ils nous ont balancé tout le matos, ça c'est cool. Bon, euh, voici euh, une petite nouveauté que vous appréciez vachement. S'appelle Momé. Mom En tout cas, le titre c'est Aloha, comme on dirait à Hawaï. Les voici maintenant sur Radio Contact. Bienvenue. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooved. Cosmic love gave you something gold. I know love. C'était sur Radio Contact. J'adore ce morceau. Ça me rappelle plein de chouettes souvenirs. Bon, j'espère que vous, vous avez euh, ben, plein de jolies images dans la tête. Eh bien, gardez-les jusqu'à 20h. C'est la mise à jour. J'en reçois pas mal de messages, hein, notamment Thibaut qui me dit euh, euh, Vous avez chopé la caméra, la teta <laughs> Oui, c'est fait. Vous avez les enceintes Oui, c'est fait. Genre Thibaut qui, commente à distance. Vous voyez oui, ce que ça veut dire C'est le truc Il aurait dû le faire, mais il n'a pas fait. Bon, maintenant, il, il y <laughs> pense. Bon, on est avec vous comme je vous le disais, aujourd'hui pour parler euh, d'Ibiza où euh, des gagnants vont arriver euh, tout à l'heure. on aura également le métier que vous vouliez faire lorsque vous étiez plus petit. Est-ce que vous le faites en ce moment Bah, si tel est le cas, tant mieux. on aura aussi le mec le plus sexy de la planète. Il est pas mal. Hein. Il faut aimer les, brins ténébreux, mais c'est pas ton style, Ouais, bah pourquoi pas. <laughs> Je sais pas si je suis le sien par contre. Non, non, c'est pas la question. on lui posera quand il <laughs> viendra. Euh, c'est ton style. Ah, ça pourrait, oui, oui, le pas mal. Hein, oh, d'accord, ok. Madame, fais pas la difficile. Pour une fois, c'est pas mal. Euh, on s'intéresse maintenant à ce qui s'est passé hier dans cette émission. On a parlé d'une nouvelle télé très très trash. On a appris euh, que le record du monde de tournée générale allait être battu en Belgique, s'il vous plaît. Et on vous a offert une dernière chance de partir avec nous à Ibiza dans la à Radio Contact. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. On parle maintenant de ce record du monde bien belge. C'est le record du monde de tournée générale. Ah, bah oui, 1200 personnes. 1200 personnes minimum qui vont trinquer à la brasserie de la mort subite. Euh, je trouve que le principe est cool, mais il y a un truc que j'aime pas faire, c'est trinquer. Moi, c'est pas du tout mon. Tu vois, quand tu dois bien regarder dans les yeux la personne ah en face, et Oh là là, ça m'énerve. Oh, non, mais il y a des gens qui le oh. prennent mal oh si tu regardes pas dans les yeux. Quoi. ce qui est c'est qu'en général si tu regardes pas dans les, yeux, c'est cette ans de, malheur euh, au lit, c'est ce qu'on dit. Hein. Bah, et toi, t'es déjà quand même à plus de 700 ans, donc, euh, <laughs> donc voilà. Touillot sur Radio Contact. La chanson préférée des plombiers, hein Touillot. Oh ouais. <laughs> voilà. En Angleterre, une émission de rencontre choque les téléspectateurs, Thibault. Nouvelle émission de dating avec un concept euh, plutôt original On choisit son ou sa partenaire en fonction des parties génitales. Et oui, vous avez bien <laughs> entendu, en 48 minutes, les téléspectateurs ont pu voir 282 fois des pénis et 96 fois des vagins non floutés. Ah, je comprends sur quoi Thibaut travaillait maintenant bah depuis euh, quelques <laughs> jours le, prix, le prix, le prix. eh bien, à ton avis, bah, c'est un donut, hein, à l'unité. J'en prendrai une, dizaine, alors euh, donnez-moi le prix, mademoiselle. 1797 euros, le donut, le plus cher du monde. Il est en vente à Londres. Ah, c'est un petit peu cher. Bah écoutez, j'en prendrai... Non, je, sors de la boutique, je suis un demi-tour, et puis euh, voilà, même pas, même pas. <laughs> Quel est le meilleur moment de la semaine pour vous Oh là là, c'est difficile. Euh, bah, c'est soit quand je mange, soit quand je dors, a priori. Ah bah, ils sont nombreux alors ces moments. Ah, je dirais pas que c'est parce que je sors mauvais ou quoi, mais quand je prends une douche, Ah ouais, c'est vrai que ah, c'est assez, euh, ça ça me lave de tous mes péchés de la journée. quoi. Ah, là, l'eau est très très sale. Hein. Il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est quand tu rentres du boulot, hein. je pense que c'est aussi votre cas, et que tu tapes dans ton canapé. Et que t'enlèves tes chaussures. Ah, chaussures. Et que tu dégraves ton soutien <laughs> Oui, allô Oui, allô, Maxime Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Maxime euh, Je travaille dans un hôpital, je suis custo. D'accord, ok. Quel était le ah. menu du jour Aujourd'hui, c'était boulettes, Ah. et purée. On adore les boulettes. Voilà, oh tu nous parles là. Ah, On boulettes, c'est- hein. vraiment, euh, vraiment notre truc. Ah, Parfait. Euh, tiens, si tu viens à Ibiza, tu viendras avec qui J'ai mon papa qui serait prêt à venir avec nous. c'est pas mal, ça. Retour au live. Les candidats Seat sont sur le point d'arriver. On vous en parle dans un instant. Avant ça, voici la musique. Justin Timberlake est attendu. Can't stop the feeling. Bon week-end d'avance. Les inratables de Lindbacker. Pendant les soldes, plus de 25% de réduction sur toutes les combinaisons du Lee-Box Alta. C'est chez Lindbacker. Depuis plus de 25 ans, Dominique Lehmann vous éclaire sur votre destin. Vous des questions sur votre vie C'est l'occasion d'interroger le voyant des stars et la star des voyants. Envoyez le code AVENIR par SMS au 6163 suivi de votre question. 2 euros par SMS envoyé, les réponses sont gratuites.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 take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes.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 can't take my eyes off of it. Been so phenomenally, you're like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know, so just imagine. Nothing I can see but you when you. just dance, dance, dance, All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so keep dancing. Oh, yeah, yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping on you, so just. Radio Contact. Happy Summer. Radio Contact. Te vois parti et c'est comme ça. J'ai des frissons quand je parle de toi. Fais-moi un signe pour guider mes pas. J'attends que ça. Laisse-moi un message après le laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite. Laisse un message après le bip, on se reverra pas. De panique, plus le temps passe, plus pense à toi. Tant de questions que tu n'entends pas. Je sais qu'un jour on se recroisera. Ça viendra. Laisse-moi un message après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite laisse un message. Après bip, on se reverra pas. De panique, Je t'emmènerai quelque part. Oh, oh, oh. On effacera nos mémoires. On se croisera par hasard. Puis je t'emmènerai quelque part. on effacera nos mémoires après le bip. Donc laisse-moi un message après le bip. J'espère que tu reviendras très vite laisse un message. Après le bip, on se reverra pas. De panique, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Exactement, on est avec vous jusqu'à 20h sur Radio Contact. C'est la mise à jour comme tous les jours. Vous rentrez à la maison, on s'occupe de tout. C'est-à-dire pas grand-chose en fin de compte. <laughs> Euh, vous divertir dans la voiture avec le sourire. Dans un instant, on reviendra avec les gagnants, euh, les candidats, les challengers, les <laughs> futurs euh, vacanciers de cette villa Radio Contact à Ibiza. Bon tiens, quel est le métier que vous auriez aimé faire lorsque vous étiez petit Une question que je vous pose là facilement en Moi je voulais être glacé et pas conduire. Hein. Je voulais être celui qui, euh, <laughs> qui teste les glaces. Ouais, donne les glaces et les mange aussi Oh, c'est bien. T'as euh, quel âge ou camion poubelle aussi, les deux en même temps. Camion poubelle. Ouais, j'aurais alterné, je refais euh, le matin camion poubelle et l'après-midi. <laughs> c'est ouais, c'est rigolo. et toi, Lucille Alors moi, soit juge, je trouvais ça génial de pouvoir juger <laughs> les gens, ou alors vétérinaire. C'est quoi C'est parce que les gens t'ont jugé lorsque tu es petite bah, peut-être inconsciemment, ça doit être ça. Hein. D'accord. et donc vétérinaire, c'est le côté, bah, t'aimes bien les bah, animaux. T'aimes bien, bah voilà, tu nous aimes bien, donc tu, ne peux qu'aimer les bêtes. Moi, c'était pharmacie. Ah astronaute, euh, <laughs> flic aussi évidemment, et ah puis animateur radio un petit peu plus tard. Regarde comment t'as fini euh, finalement. Bah, animateur radio, bah, qu'est-ce que je Peut-être astronaute un jour, qui sait Bien <laughs> sûr. dans l'espace. Hein, hein. Exactement, début, <laughs> Lucille. That's my girl. bon allez, on revient dans un instant avec Contact News prévu à 16h30 précise. Euh, tout à l'heure, Top week-end avec eh bien les grands gagnants. Qui va venir nous supporter à Ibiza Eh bien, ils sont peut-être déjà dans ce studio. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Ed Sheeran est passé par les studios de Radio Contact. You broke in our manger and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. And if things go right, we could frame it and put you on a wall now. And it's so hard to say it, Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, is my radio. Radio Contact. were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me. But now they're all standing right in front of me. <laughs> Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing us. Le which place Lucas Graham, Mama Said, sur Radio Contact. Contact News. Valérie de Winter nous retrouve, elle nous informe. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Les vacances démarrent pour certains d'entre vous. La preuve, c'est que les routes sont déjà bien encombrées, aussi bien chez nous qu'ailleurs en Europe et notamment en France. Demain, ce sera pire. La journée est classée noire. Beaucoup de monde aussi dans les aéroports. C'est même une journée record qu'est en train de vivre Brussels Airport. 90 000 passagers attendus jusqu'à ce soir, 44 000 au départ et 46 000 à l'arrivée du jamais vu à Zaventem. Les Belges ont besoin de repos, mais surtout de soleil. Les vacances vont faire du bien à ces voyageurs que Corentin Simon a croisés dans le hall des départs. Le mois de juin, le mois de juillet, euh, niveau soleil, ça n'a pas été top. Donc euh, là maintenant, on va essayer de faire un, max de, de réserve pour, euh, pour l'année prochaine Chez nous, pour l'instant, euh, on a, une mauvaise saison. Donc, euh, on préfère venir euh, au soleil, évidemment. On va aller à la mer, on va aller dans les ports, on va aller dans les magasins et la piscine. Bah, la Turquie parce qu'on aime bien. Euh, il y a des super aquaparks en fait pour les enfants. Ce qu'on va faire, on va nager, on va manger, on va boire, on va bronzer. On va se reposer, ça c'est surtout ce qu'on a besoin. Il y a la plage, il y a la piscine, il y a des super beaux décors, euh, donc euh, c'est complètement des paysans et on a vraiment l'impression d'être loin, c'est vraiment génial. Malgré l'affluence ne venait pas plus tôt, l'aéroport précise qu'arriver deux heures avant le décollage est amplement suffisant pour avoir son vol. Une nouvelle fusillade mortelle contre des policiers aux États-Unis. Deux agents ont été attaqués durant la nuit à San Diego, dans le sud de la Californie. L'un a perdu la vie, l'autre devait être opéré. Un premier suspect a été interpellé. Il pourrait y en avoir d'autres. La police écossaise démontait un réseau pédophile au terme de près d'un mois et demi d'enquête. Les autorités ont arrêté et inculpé près de 80 personnes pour viol et partage d'images indécentes. 30 millions de photos suspectes ont été repérées. L'un des ordinateurs saisis contenait à lui seuls 10 millions d'images d'abus sur mineurs. Cette enquête a aussi permis d'identifier plus de 500 enfants potentiellement victimes d'exploitation sexuelle en ligne, dont certains âgés de 3 ans à peine. Nico Rosberg s'est montré le plus rapide des deux séances d'essais libre en vue du Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne. Le pilote allemand a à chaque fois devancé son coéquipier chez Mercedes, le Britannique Hamilton, leader actuel au classement du championnat du monde. Ils ont pris la direction de Rio ce matin. Plusieurs athlètes belges se sont envoyés Volé pour le Brésil à une semaine de l'ouverture des Jeux Olympiques. Il y avait des gymnastes et aussi des judokas, parmi lesquels Charline Vansnick, notre championne médaillée de bronze il y a 4 ans à Londres, se sent prête pour sa deuxième participation au JO. C'est du travail et euh, je pense que euh, j'avais déjà un très très haut niveau euh, à Londres et aujourd'hui j'ai de nouveau voilà le niveau de faire de faire un podium, de faire une médaille. ça c'est mon niveau. Après il faut faire le, le travail le jour J et c'est ça qui va être important c'est euh, l'état de forme, euh, prendre combat après combat et gagner match après match. Euh, le travail, il est fait aujourd'hui, donc, donc voilà, aujourd'hui, voilà, les, les dés sont jetés. <laughs> Et on espère évidemment le meilleur pour elle et pour les 108 autres sportifs du Team Belgium. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be. Vandenborg, la confiance alors temps sec mais variable pour terminer la journée. Oui, le ciel est très nuageux mais le soleil parvient à percer de temps à autre. On a 18 degrés en Ardennes, entre 20 et 22 sur le reste du pays, David. Bon, très bien. Merci beaucoup Valérie. On te retrouve dans une heure. On fait un point sur euh, nos prochains gagnants SEAT et puis euh, euh, on va également parler du métier qu'on aurait aimé faire lorsqu'on était petit. C'est dans un instant sur Radio Contact. La météo avec. Partez en vacances en toute insouciance avec l'assistance voyage Touring. Be your girl Ride your gold tide Be your girl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 encore quelques candidats euh, pour le séjour à Ibiza. Pour l'instant, il y en a quelques-uns qui sont arrivés. Est-ce qu'on peut vous entendre, s'il vous plaît Bon voilà, encore euh, un petit peu de patience et qui sait, l'un d'entre vous, enfin deux d'entre vous, euh, partiront avec nous. Avant ça, eh bien voilà, on va parler d'un truc de notre enfance. Il y a un petit garçon qui là. Comment tu t'appelles toi Comment Liam. Liam, viens un peu près de Lucie. Lucie va te prendre sur, ses sur ses genoux, j'en sais rien, ouais. Oh, Lucie, euh, ah, la maternelle. c'est incroyable, oh là là. <laughs> Ah, elle fait la même chose. <laughs> elle fait la même chose avec, euh, avec euh, Javert, donc voilà, c'est tout à fait ah, facile. Liam, donc t'as 3 ans, c'est ça Non. Quel âge Oh, 5 ans, 6 ans, ah ouais, excuse-moi, excuse-moi, bah, je suis pas très pro non plus. Pas près de ton téléphone, du, micro. Dis-moi, tu voudrais faire quoi toi quand tu seras plus grand euh, Je sais pas. Tu sais pas encore T'as jamais réfléchi mhm. D'accord. Bon, écoute, eh, on va peut-être te donner des idées. Toi, Lucille, tu voulais faire quoi quand tu étais plus petite euh, Alors moi, je voulais être soit vétérinaire, soit juge. Mais Liam m'a confié tout à l'heure que son animal préféré c'était le lémurien, donc peut-être vétérinaire euh, plus tard. Vétérinaire, tu veux bah, j'ai dit t'en fous, tu peux le dire aussi, hein, <laughs> euh, Nathan, toi tu voulais faire quoi Moi je voulais être glacé comme j'avais dit ou bien camion poubelle, un des deux. Hein. Exactement. Euh, donc euh, ni camion poubelle, voilà. Donc les boueurs, hein, on les salue. non mais c'est vrai, mais parce que quand t'es petit, bah pas camion poubelle, c'est vrai, mais à l'époque je le disais. Exact. <laughs> Et, ni glacier, donc aucun des deux. T'es devenu, on ne sait même pas ce que tu fais. Et puis toi, Julien, Moi, j'aurais bien aimé être pilote de chasse. pilote de chasse. Ah et toi, t'as fait l'armée aussi un petit peu. Ouais, c'est vrai. Et t'as été J'étais aspirant officier. Donc résultat, t'aurais pas pu le faire. Donc euh, j'étais juste aspirant parce que je suis ici quoi. Donc, <laughs> euh. voilà, exactement. Il a tout compris. Au final, on a tous voulu faire des métiers euh, vachement sympas et on se retrouve ici. Ah oui, toi c'était astronaute d'ailleurs ah, exactement. bon, écoutez, on va développer ça dans quelques secondes. des pistes, Lucille. Oui, alors on va voir quels sont les métiers en tête chez les enfants et puis surtout quels sont les le nombre d'adultes, le pourcentage d'adultes qui finalement exercent le métier dont il a toujours rêvé. Bon, très bien. Vous restez là sur Radio Contact. On revient juste après ça. Ah. Elle est pas belle la vie c'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Bricoplanet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur e. Brico Planet, tout pour la maison. Tomorrowland présente The Elixir of Life. Une compilation vous tente de 3 CD mixé par les meilleurs DJ. Armin Van Buren, Axel et Ingrosso, Dimitri Vegas and Like Mike, Lost Frequencies, Martin Garrix et Yves V. Tomorrowland, The Elixir of Life, maintenant disponible. tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, au moins lève ta main et crie victoire. Personne ne pourra me dire qu'on vit de rêve et d'ambition. Les jeunes ont perdu le sourire, le désespoir tue l'inspiration. Faut pas se laisser aller, la vie est trop courte jamais abandonner, faut garder sa route je, je n'ai pas. Le courage, c'est comme tout abandonné Dire que je ne peux pas. C'est comme aller la chance qui m'était donnée. Dire que je n'ai pas. La force, c'est comme tout abandonner. J'ai survécu jusqu'ici, oh, oh. C'est pas pour tout recommencer. suis tous à la recherche de voir si la ruée vers l'or. Échapper au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh non. Lève ta main et crie victoire. Pourquoi toujours pensé que ça ne peut arriver Qu'aux autres se dire que tant pis on n'a pas de chance Et la vie essaie de sa faute Faut pas se laisser aller On est jeune, l'avenir est devant nous Jamais abandonné, c'est plus fort que tout Dire que je n'ai pas le courage c'est comme tout abandonner Dire que je ne peux c'est comme balayer la chance qui m'était donnée. que je n'ai pas la force, est comme tout abandonné J'ai survécu jusqu'ici, oh, oh. c'est pas pour tout recommencer. Je suis tous à la recherche de gloire, c'est la rue et vers l'or. Échapper au quotidien, sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. ce qui tu es. Oh, oh. Et victoire J'ai tous à la recherche de gloire C'est la rue et vers l'or Ils au quotidien Sans réaliser que les portes de l'espoir Sont au creux de nos mains Lève-toi et prie pour Tes plus beaux jours Peu importe qui tu es oh, oh. Lève ta main et crie victoire tout tous à la recherche de gloire C'est la rue et vers l'or Échapper au quotidien Sans réaliser que les portes de l'espoir sont au creux de nos mains. Lève-toi et prie pour tes plus beaux jours. Peu importe qui tu es, oh, oh. lève ta main et crie vite. This is Radio Contact. Feel good. Radio Contact, vous êtes super. Radio Contact. Radio Contact. My summer Votre radio. but I'm still missing you, and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips, and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. If I pulled a you on you, you wouldn't like that shit. I put this real out, but you wouldn't bite that shit. I type a text, but then I never mind that shit. I got these feelings, but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me, but your friends don't know. If you wanted me, you would just say so. And if I were you, I would never let me go. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. Always missing people that I shouldn't be missing. Sometimes you gotta burn some bridges just to create some distance. I know that I control my thoughts and I should stop reminiscing. But I learned from my dad that it's good to have feelings when love and trust are gone. I guess this is moving on. Everyone I do right does me wrong. So every lonely night I sing this song. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. you watch her like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. You don't give a damn about me. Yeah, all alone, I watch you watch her. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her Bon de Dieu, c'est le moment, c'est oh l'instant, les gars. On peut vous entendre un tout petit peu? Ouais Radio Contact vous envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Exactement, on sera avec vous dans moins de 3 jours à Ibiza. Euh, bah, programme, une belle villa avec euh, bah, tout ce qu'il faut. Euh, des activités. Il y a des lits il y a des matelas, <laughs> euh, du chauffage, ce ne sera pas nécessaire, des salles de bain, des, toilettes, mais il y en a partout. <laughs> Bon, écoutez, on sera avec vous en tout cas pendant 15 jours. On va faire la fête là-bas, on va vous partager tout ça sur les réseaux sociaux. On a vécu euh, pendant euh, bah, quelques semaines de nombreuses personnes qui sont passées par ici, de, belles candidatures, des gens qui sont passés, des gens qui sont arrivés également ici. Alors pour tout vous dire, hein. pour tout vous dire, ils sont eh bien 10 candidats ici dans dans ce studio. 10 personnes qui sont venues avec eh bien, euh, leur euh, binôme. Voilà, ils ont eu une journée assez sympa, Lucile, hein, Lucille. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ah ben, ils ont fait plein de choses. Alors il y en a qui sont, pas, qui sont partis à Paradisa, il y en a qui sont allés aux eaux d'Anvers, il y en a qui sont allés au thermes pour prendre un peu euh, soin d'eux avant peut-être d'aller à Ibiza. De l'escalade, du golf, du cheval, j'en oublie, du, kayak, évidemment. Alors c'est ceux qui étaient punis, à des spas. Alors il y a eu un petit couac ce matin, ah on peut le dire. Hein. Donc c'est-à-dire que certains sont arrivés au spa ah, génial. <laughs> Sauf qu'on n'avait pas prévu le coup, on avait complètement oublié que ce spa était naturiste. <laughs> Alors je vous assure que c'est vrai. Voilà. Résultat, euh, bah voilà, ça a créé quelques petites tensions. Euh, on a réglé ça euh, rapidos et ils ont pu en profiter ailleurs avec le maillot cette fois-ci. Bah voilà. Bon, le moment est important. Hein. On va tirer au sort deux personnes. On va commencer par la première. ensuite, on fera une petite pause et on découvrira la deuxième personne. Oui. Et chacune d'entre elle partira avec trois de ses amis à Ibiza. Bon, vous avez reçu ce oh matin, chacun d'entre vous, une carte postale avec nos, beaux visages dessus. <laughs> Derrière, il y a un, petit dessin, un symbole, un truc que j'ai dessiné de, mes mains. <laughs> Vous les avez tous, cette carte Ok, très bien. Bon, je mets la copie de tous les symboles dans le petit sac Hein sac <laughs> qui veut dire sac, sac, euh, en français. En allemand. Attention, je les mets toutes. Ah. C'est dedans. Oh vous êtes un petit peu stressé ou pas Oui Il transpire. eh bien, vous savez quoi On revient juste après ça. Dès aujourd'hui chez Galeria Inno, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 20% sur une sélection de produits déjà soldés. Vous allez adorer vous offrir de grandes marques à tout petit prix. Venez, c'est le moment d'en profiter. Aussi ce dimanche 31 juillet à Bruges et à Ostende. Galerie Uno, plus que jamais, espace de marque. Oh là là Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Oh oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc 3... Il y a un problème Ouais, euh, euh, euh comment ça s'écrit <laughs> Bah tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Ce dimanche chez Brico, tout sera à moins 15% et même moins 20% avec la carte Brico Discount. Moins 20% Encore une belle occasion de réaliser vos projets avec Brico. Pour les makers, Brico. Radio Contact, Feel Good. Hit music, baby. This is Dip Dylan. We are the Major Laser Crew. Oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there. I need à radio contact. Allô Tu t'appelles comment Alicia Prépare ton passeport, tu vas aller voir Rihanna Yes, on était du côté de Verviers avec Alicia qui va partir à Atlanta et à Barcelone grâce à Radio Contact. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B. Take a phone and the ID. Huh? Can't, can't post me on IG. Huh? No. Contact RNB. Le meilleur du son RB. Cent pour cent I was born last I know these names ain't right tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Easy Bizzo est passé par les studios de Radio Contact. sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493. 15 centimes par message. Radio Contact en télévision est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. my hand one more time for I go. Higher powers taking hold on me. down, I'll take it slow.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 c'est une bonne ambiance. Ah, c'est une bonne ambiance. Bon, alors, ce sont tous les participants euh, pour l'opération Ibiza. Près de 2000 participations et vous êtes les 10 sélectionnés. Donc, bah, vous avez déjà pas mal de bol. Vous avez fait une belle activité aujourd'hui. Euh, je pense que vous êtes bien marrés également. Euh, on a été ravis de vous rencontrer bah, ce matin. C'était vachement cool. On a pris le petit déjeuner. Mais bon, ce sera peut-être l'occasion de le faire à Ibiza. Deux d'entre vous vont partir avec trois de leurs potes à Ibiza à la suite de ce tirage. À ma droite, j'ai Aurélie, Aurélie du Good Morning. Ouais Elle a un sac. Dans ce sac, eh bien, les dessins qui correspondent euh, aux cartes postales que vous avez en main. Si le dessin que je vais piocher maintenant oh est sur votre carte postale, eh bien, <laughs> à vous le séjour. Ah Are you ready? Voici ma main, elle est vierge. Enfin, enfin. vierge et pure. Je trempe ma main. Enfin, je trempe. Je, ma main. je touille, comme on dit dans la ah. région. Ah je prends le ticket. Ah là là. Quelle angoisse. La personne qui nous rejoindra à Ibiza pour une semaine de folie est... Le soleil Bravo Et eh bien voici une première gagnantes. Ah bravo ma belle Qui es-tu je suis Lisa. Salut Lisa. Et euh, tu viens d'où Tu fais quoi euh, je viens de Verviers, je suis le logopède. Parfait. Bon, contente j'imagine. Je suis super contente. Oh, Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui on est allé au terme, mais là où on pouvait être euh, en maillot. Ah, mais voilà C'est vous qui vouliez aller au camp naturiste C'est euh, ça Non. Non, c'est pas toi non plus. Bon, d'accord, très bien. En tout cas, bravo. Tu vas partir avec trois de tes potes. Alors, euh, quelle est la semaine qui t'a arrangé le mieux La première, la deuxième J'ai les, deux semaines. Les deux. Bah, alors, ne dis rien. Ne dis rien. Ah, les deux semaines. Oui. Donc, ça arrange tout le monde en fin de compte, puisque tout le monde est de nouveau dans le bain. Ouais. C'est pas mal. j'ai l'impression, les gars, que vous avez déjà perdu, non ah, bah Ils ont déphasé, là. Il vous reste une chance, hein et était beau le soleil, hein Et là, évidemment, tous les autres s'en foutent complètement. Euh, allez, à toi vas-y. Allez, Allez, la main replonge dans le sac. Qui va nous retrouver Je touille. Encore, encore, encore. Je sors. C'est incroyable, je suis autant stressé que vous. Ah, Qui repart à Ibiza pour la deuxième semaine Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est une maison. Mais voilà, mais... Ah. ah. c'est génial, ça fait plaisir. Bon, évidemment. kayak, ça, c'est Ah oui, c'était vous punis. eux qui ont été punis euh, ce matin en faisant le, le kayak euh, sur la pluie, eh bien, euh, eh bien voici. Ça va Ok, c'est bon On Ah, bah vous partez ah, dimanche. vous partez en première, hein, donc c'est ce dimanche, les gars. Et puis euh, Lisa nous retrouvera avec ses, euh, ses potes. Là, ah, ah c'est bien. Bon, désolé pour tous les autres, en tout cas, merci d'avoir participé, merci d'avoir été aussi fair Et euh, une fois de plus, on se retrouve à Ibiza avec toute l'équipe dès ce dimanche sur Radio Contact et jusqu'au 13 août. Tout est merci à Seat. Seat, technologie to vous écoutez Radio Contact, soyez les bienvenus, il est 17h. Radio Contact. part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I start.

for you. I never close the door. Behind me, something more. One day I stop it all, it's true. And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. Radio Contact. The Summer Station. Radio Contact. People can take everything away from you, but they can never take away your truth. But the question is, can you handle mine? They say I'm crazy. I really don't care. That's my prerogative. look me. I really don't know the deal about my sister. sur Radio Contact et on aura la chance euh, tout à l'heure d'avoir, euh, eh ben, euh, on peut le dire, de nouveaux gagnants oui, pour le Ronquière Festival. Dans un instant, on aura Thibaut Fasulito qui viendra nous faire l'actu télé. En attendant, eh bien, on retrouve la musique le temps que nos gagnants décompressent un tout petit peu parce qu'ils sont un petit peu choqués pour certains d'entre eux. on aura Galantis avec No Money sur Radio Contact. On vient juste derrière avec l'actu télé. Insaisissable 2. Je vous demande d'accueillir les quatre cavaliers. Ils sont de retour. Vous êtes prêts pour un incroyable braquage. On va entrer dans l'histoire. Plus intense, plus magique et plus époustouflant que jamais. Tada Insaisissable 2. Vous n'en croirez pas vos yeux. Actuellement au cinéma dernier jour de Do, solde. Laissez-vous enchanter par toutes nos lunettes à prix soldé. Conditions en magasin. Bonjour. Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui. Moi aussi, mettez-moi un... Bien. Euh, donc, trois... Ah. Il y a un problème Ouais, <laughs> euh, comment ça s'écrit bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Radio Contact. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. si Galantis, No Money sur Radio Contact. Allez, on retourne à nos moutons et on parle maintenant télé. 16h20h. David sur Radio Contact. Allez, on va retrouver euh, Thibaut. Une ancienne gagnante de Secret Story a été euh, contactée pour Danse avec les stars. Salut Thibaut. Ouais, salut David. Vous le savez, à la rentrée prochaine, TF1 va diffuser la septième saison de Danse avec les stars. Eh bien, euh, sont déjà confirmés comme candidats Olivier Mine, Sylvie Tellier, Valérie Damido, Karine Ferry, Artus, Kamel le magicien, Florent Mott ou encore Camilou. Alors, si ces derniers fouleront donc le parquet de l'émission, eh bien, d'autres, un temps annoncé, euh, n'auront pas cette chance. Et parmi eux, Leila Ben Khalifa. Eh oh. oui, la gagnante de Secret Story 8 a annoncé avoir été contactée pour faire partie du casting. Et ce ne sera finalement pas le cas étant donné qu'elle co-anime Secret Story hein, sur la même chaîne. Leila Ben Khalifa était déjà candidate hein, dans la version libanaise de Danse avec les ah, stars. Ah tiens, je savais pas. Bon, Jean-Marc Morandini charge à nouveau Marc-Olivier Fogiel. Et eh oui, selon Jean-Marc Morandini, Marc-Olivier Fogiel aurait menti lorsqu'il a expliqué les raisons de leur haine mutuelle. Euh, dans un post publié sur son blog, eh bien Jean-Marc Morandini atomise carrément son ancien collègue en dévoilant ses vérités et Mathieu Delormeau en prend aussi pour son grade. Euh, en gros, hein, Jean-Marc Morandini continue de défendre la théorie du règlement de compte. En résumé, Fogiel ne lui aurait jamais pardonné d'avoir écarté d'Europe 1 son petit ami Delormeau. On le voit entre Jean-Marc Morandini et Marc-Olivier Fogiel, et eh bien la guerre est déclarée. Bien, euh, si vous êtes fan de la série Gilmore Girls, eh bien elle est bientôt de retour. Ouais, et ce sera sur Netflix. Netflix, il va produire de nouveaux épisodes et on connaît déjà la date de lancement hein, sur la plateforme. Ce sera le 25 novembre prochain. Quatre chapitres de 90 minutes seront diffusés en une seule fois plutôt que de les distiller un par un. Netflix qui a également dévoilé une première euh, vidéo euh, euh, diffusée sur les réseaux sociaux en Belgique. Pour rappel, Gilmore Girls était diffusée sur Club RTL. Merci Thibaut. On continue avec la suite en musique. Buggy est attendu. Ce sera Soul. Le week-end approche sur Radio Contact. Et les vacances aussi. Lévis Expert, la peinture pour les murs qui sont soumis à rude épreuve. Découvrez vite notre action satisfait ou remboursée dans votre magasin ou sur levis.info. Levis, let's color. I'm feeling good. and wash me up at your front door. Never knew you'd take me back. Now it seems if all too clear. Funny how this works, my dear. Only dawn could bring me back. No, no, no no, no, no. Now's the time to understand. No, no, no, no, no, no. And now I see how we could. avec nous. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Alors, est-ce que vous avez ré... ré... Pardon, je n'ai pas trop bien compris ce que tu viens de dire, David la deuxième personne qui est dans ma tête, est-ce que tu veux bien t'avancer parler Voilà. Alors, est-ce que vous avez euh, réussi à réaliser votre rêve d'enfant par rapport à votre métier ah, C'est une question euh, qui est euh, bah, très souvent posée en fin de compte. Hein. tiens, tu voulais faire quoi quand tu étais petit on, Nathan voulait faire glacier. camion poubelle, hein, c'est ce qu'on dit hein. quand on est petit. Il y avait Lucille qui, elle, voulait être juge ou vétérinaire. et puis moi, c'était pharmacien, astronaute ou réellement animateur radio. Ah Donc, bah voilà Là, je pense faire partie des gens qui ont réalisé leurs rêves et j'en suis très content. Alors, en tête euh, des métiers que les enfants veulent faire, on a euh, policier, chanteur, acteur, astronaute. <laughs> Euh, et dans le top 3, alors à la troisième place, vétérinaire, deuxième place, prof, et à la première place, sportif. Bah ouais, joueur de foot ou. Euh, ah ouais, c'est vrai, ouais, bien sûr. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que les tout petits de 1 à 3 ans, il y a qu'un seul métier qu'ils veulent faire. Et c'est un truc en plus, ils savent souvent très bien faire. C'est être, à votre avis Bébé non. Non, ils ont entre 1 et 3 ans. Ils, veulent être danseurs. <laughs> Ah mais c'est vrai, que les bébés de 1 à 3 ans, ils ont ça dans, dans le sang, quoi. Ils ont le rythme dans la peau souvent. Alors, il y a une étude euh, qui montre, David, que euh, seulement, mais c'est déjà pas mal, je trouve, 22% des adultes font le métier euh, dont ils rêvaient dont quand ils étaient ah. enfants. 22% 22%. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Julien, toi, tu voulais faire quoi Je sais plus. Moi, je voulais être pilote d'avion. Ah oui, donc ah toi, et quoi, c'est encore un rêve que tu souhaiterais réaliser Non, malheureusement, c'est à cause de la vue que j'ai dû. Ah oui. Ouais, ah un peu à cause de la bibine aussi. Ah, hein. <laughs> Parce que ça, t'es de le dire quand même. Hein. Bon, euh, bon, mais ben voilà, n'hésitez pas pour les réactions. On vient dans un instant avec Nathan. Avant ça, Contact News. Et puis euh, derrière, Alice de Roof. Ah, sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. Escúchame, mami linda. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Du lundi au vendredi, 16h20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu as un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16 h 20 sur Radio Contact. Ellie Goulding est passée par les studios de Radio Contact. then. But the queen has been overthrown. Oh, and I'm not sleeping now. The dark is too hard to beat, and I'm not keeping now the strength I need to push me. You show the lights that saw me turn to stone. Oh, I'm shining. So tell myself soul be strong and dreaming when they're gone. Cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling home. You show the lights that stop me turn to. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Radar. Accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 3493, 15 centimes par message. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. Take me for a ride. I made up my mind like you. Used to be so kind. You forgot that time, didn't you? No, you can't deny. This is the last time. Fight against you. No, you can't deny. This is the last fight. Fight against you and music all around. The beat is on the ground. I'm ready for the show, show, show. didn't you? No, you can't deny this is the last time. Fight against you. No, you can't deny this is the last fight. Fight against you. the show, show, show. The magic of the night, dance until the light. Oh, come on, come on, come on, come on. Radio Contact. My summertime station. un peu de place pour ne pas qu'on m'efface n'ai pas trop d'amis. Regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul. Et personne à qui le dire. Quand la pause arrive, je ne suis pas tranquille. Il faut que je m'éclipse ou alors accuser les coups ou dehors. veux que l'on m'écoute Pour m'en sortir, je dois tenir et construire mon futur Partir à la conquête d'une vie moins dure Sûr que c'est pas gagné, mais j'assure mes arrières Pour connaître l'amour et le monde Faudra que je cours je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. Je voudrais m'arrêter, je peux plus respirer dans ce monde parmi vous. cours sur Radio Contact. À 17h30 avec Valérie de Winter. Bonjour Valérie. Bonjour Nathan, bonjour à tous. Les grandes enseignes et les chaînes de magasins satisfaites des soldes d'été qui prennent fin ce week-end. Elles ont enregistré une augmentation de leurs ventes de 2%. Résultat positif également pour le commerce en ligne. Déception en revanche pour les commerçants indépendants pour lesquels le chiffre d'affaires est en baisse de 0,5% comparé à l'été dernier qui n'avait déjà pas été mémorable. Le syndicat neutre pour indépendants pointe du doigt non pas la météo mais le climat d'un sécurité. Il vous reste 48 euh, heures pour profiter des bonnes affaires. Elle fait la une de toute la presse américaine aujourd'hui. Hillary Clinton qui a officiellement accepté l'investiture du Parti démocrate. Je serai la présidente des démocrates, des républicains et des indépendants, a-t-elle déclaré en clôture de la Convention de Philadelphie. Elle a véritablement électrisé les foules lors de son premier discours en tant que euh, candidate à la Maison Blanche. Retour sur ce discours et cette soirée avec Pauline Laurent. Ma mère, mon héros et notre prochaine présidente. Introduite par sa fille Chelsea, Hillary Clinton entre sur scène sous les applaudissements des démocrates pour un discours d'une heure un discours percutant sur la forme, mais pas sur le fond, car sur la forme, Hillary Clinton joue de son image. Une femme présidente, c'est presque devenu son slogan. Je suis tellement heureuse que ce jour soit arrivé. Je suis heureuse pour les grands-mères et les petites filles et les femmes en général. Je suis heureuse aussi pour les hommes, car quand une barrière tombe aux États-Unis, ça ouvre la voie pour tous. Elle égratine aussi au passage son rival, Donald Trump. Imaginez-le dans le bureau Val devant faire face à une vraie crise. Un homme que l'on peut vexer avec un tweet, c'est pas un homme auquel on peut faire confiance avec des armes nucléaires. Mais sur le fond, que promet l'ex-première dame des États-Unis Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est tout de même de l'emploi. Elle veut aussi augmenter les salaires et continuer de combattre le groupe terroriste État islamique. L'Autriche a remis deux suspects à la France, deux hommes, un Algérien de 29 ans et un Pakistanais de 35 ans soupçonnés d'avoir voulu participer aux attentats de Paris. Ils avaient des débarqué le 3 octobre sur l'île grecque de Léros en se glissant dans le flux des réfugiés syriens. La police autrichienne les avait arrêtés en décembre dans un centre pour réfugiés. On reste en France où une troisième personne a été placée en garde à vue dans l'enquête sur l'attaque djihadiste de mardi dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il s'agit d'un demandeur d'asile syrien. Le pape François s'est rendu au, au camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne en marge des JMJ. Comme il l'avait annoncé, il a gardé le silence, le visage grave. Le souverain pontife c'est à plusieurs reprises recueilli. Il a rencontré un groupe de 12 rescapés. Seigneur, pardon pour tant de cruauté, a-t-il écrit dans le livre d'or du camp de la mort. Sport moteur, dans une demi-heure, le coup d'envoi de la Super afin d'établir la grille de départ des 24 heures de Spa-Francorchamps. Départ prévu demain à 16h30. Cuisine Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure mon rêve, ma cuisine. Valérie côté météo, euh, comment s'annonce le week-end Alors on aura un temps mitigé, beaucoup de nuages demain, quelques averses l'après-midi, un petit peu de soleil, plus d'éclaircies dimanche, mais avec toujours de la pluie par moment. Euh, pas de changement au niveau des températures entre 19 et 23 degrés. Euh, merci Valérie, on se retrouve dans une heure pour le prochain Contact News à 18h30 et d'ici là, si vous êtes un petit peu fatigué, un petit coup de mou, voici Taylor Swift avec Shake It Off, le temps que David revienne. À tout de suite. La météo avec. Cet été Comptez sur l'assistance voyage Touring. the dirty, dirty cheats of the world. You could have been getting down to this sick beat. My ex-man brought his new girlfriend. She's like, oh my god, but I'm just gonna shake into the fella over there with the hella good hair. Won't you come on over, baby? We can shake, shake, shake. Yeah. Cause the players Radio Contact. My radio. My summer station. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. with you Major George sur Radio Contact avec un certain Justin Bieber. Soyez les bienvenus si vous voulez nous retrouver. Euh, on parle des jobs euh, qu'on aurait aimé faire lorsqu'on était plus jeune. Euh, tiens, est-ce que vous avez fait des jobs d'étudiants euh, oui, ici chez Radio Contact RTL. Pardon, tu veux peut-être répéter en français J'étais jobiste étudiant ici chez RTL. Ah, à l'époque, tu pas Ça va, j'ai bien parlé. Hein, oh, ça, calme-toi, c'est le week-end, t'es <laughs> agressif de nouveau. hein. Non, là, euh, non, sérieusement, attend donc t'as fait un job d'étudiant ici Ah, ah mais oui. Ah oui, il y jadis, il y a 4 ans, j'étais. Ah ouais, juste Lucille. Mais moi, pareil, j'ai fait un job étudiant ici, mais il y a euh, peut-être pas loin de 10 ans. Ah, oui, tu faisais les sandwichs Non, <laughs> en télé, mais euh, <laughs> sinon j'ai fait du babysitting. Ouais, en télé, mais je t'avais pas raconté. Je faisais des vidéos people et tout. Ah bon hein Ouais. Et c'était diffusé où euh, sur le net. Ah, ouais, la, télé, moi aussi j'ai fait la télé, euh, la télé d'internet à un moment. Tu te souviens d'attendre bah on a fait une émission. Je, l'ai jamais dit en me vantant euh. et en me la racontant. Je dis juste que je l'ai fait. Voilà. Lucille, pourquoi tu prends la bouche On n'a rien oh. dit. Oh là. Bah toujours. T'es dédaigneux, euh, ça va Dédaigneux. Ah, dédaigneux. Ah, ben voilà, ok, <laughs> super. On va se disputer avant de partir en vacances. C'est très bien. Bravo, les gars. Bon, euh, Nathan, les messages, les réactions. Ouais, Laura qui dit Je voulais tout d'abord être coiffeuse, mais euh, un jour j'ai coupé les cheveux de ma Barbie et puis j'ai décidé d'abandonner l'idée. <laughs> Ah, c'était pas top. Et puis Julie, je voulais devenir pompier comme mon papa, mais finalement je suis devenue esthéticienne. Ok, d'accord, ok. Pauline, je voulais devenir marchande. Je voulais devenir marchande de <laughs> crème glacée pour pouvoir tout le temps les manger. C'est comme moi en ah fait. ouais, voilà, exact. Ah et alors Marie qui dit Petite, comme métier, je rêvais d'être coiffeuse et maman, j'ai réalisé mon rêve, je suis les deux à l'heure actuelle. Oh, c'est mignon, c'est mignon, il y a un dernier. Un dernier petit message de Roman qui dit euh, à 10 ans, je voulais être maréchal Ferrand et me voilà maintenant diplômé de l'école de maréchalerie de Bruxelles depuis juin. Ah, bah c'est bien, bah voilà, comme quoi on est plus ou moins à 25%. Hein. Oui, c'est ça, 22% des personnes réalisent euh, le métier qu'elles euh, rêvaient de faire enfant. Exact. Bon, allez, voici hein. Tayo Cruz qui arrive avec Hangover sur Radio Contact. Radio Contact. My summer station. Radio Contact. I got a hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. got a little bit trashed last night, night. I got a little bit wasted. Yeah, yeah. I got a little bit mashed last night, night. I got a little wasted. Yeah, yeah. gotta up, cause I'm Molly ain't a party till you ride all through it. End up on the floor and can't remember you clueless. Officer, like, what the hell is you doing? Stumbling, fumbling, you wanna what? Come again. Give me hand, give me gin, give me liquor, give me champagne, bubbles till I'm in. What happens after that if you inspire till a friend? Like all my homie tire, we can all sip again. Get it in, and again, and again, leave evidence. Wasted, so what? Irrelevant. Get kicked to the head, who's telling it? I got a hangover, that's my medicine. Don't mean the back I sound too intelligent. A little jack can't hurt this celery. I show up, but I never throw up, so let the drip go up, oh up. I gotta hangover. Whoa, I've been drinking too much for sure. I got a hangover. Whoa, I got an empty cup. Pour me some more, so I can. Cruise, Hangover, sur Radio Contact. Très belle fin de journée. Le week-end commence dans moins d'un quart d'heure. Ce sera le top week-end évidemment avec des places pour le ronquier Festival. Vous restez là. On continue de parler des jobs. Euh, si vous êtes étudiant et que vous êtes en train de trimer là dans les magasins, en règle générale, on fait le réassort des rayons et ainsi de suite. Euh, et eh ben courage. Hein. Je sais que voilà, vous gagnez votre croûte euh, histoire de peut-être partir en vacances un petit peu plus tard. C'est le cas de notre Julien, notre, euh, étudiant. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, Julien Aujourd'hui, bah, on a préparé les bagages pour aller à Ibiza. Ouais. Toute la technique et tout ça, c'était quelque chose on a 92 kilos de, bagages techniques ah, et on n'a pas encore la dernière valise qui fera plus ou moins 30 kilos. Donc on sera, ça, on sera à plus de, de 120 kilos. C'est un surplus, ça, je pense. Hein. Un petit surplus. Ah, un Boeing pour nous, je pense. Exact. Bon, ben voilà, les jobs d'étudiants, euh, ben on vous salue. Les jobistes, euh, on vous encourage. Et n'hésitez surtout pas à partager bah, vos envies et vos délires sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et justement, David, je trouve que tu t'es un peu moqué de nos jobs étudiants de l'époque. fait quoi, toi Donc, toi, qu'est-ce que t'as fait ouais. Moi, alors, j'ai travaillé pour un opérateur de téléphonie mobile. Ah, je me souviens de cette histoire. Euh, et le truc, <laughs> il m'avait tapé dans un bureau ah où, je, devais euh, tester des liens internet. Ah. Donc, je vous explique. C'était il y a plus ou moins 10 ans maintenant, euh, même encore plus d'ailleurs. donc, c'est au début d'internet <laughs> et je devais cliquer sur des liens. Et quand le lien ne fonctionnait pas, je mettais une petite croix. Oh et je testais 1000, 2000 liens par jour. Et puis je disais, <laughs> celui-là ne fonctionne pas. C'est fonctionne. <laughs> Oh. C'est toute la journée. je suis resté deux jours. Et t'es devenu fou après, non euh, Non, non, après je me suis barré, j'ai fait de la radio. Ah <laughs> bon, allez, euh, on revient dans quelques instants. Euh, top Weekend dans un instant, je vous le disais. Et puis, on va parler d'une nouvelle mode concernant les prénoms. Ce sera sur Radio Contact. Cet été, avec les forfaits Vous Mobile, profitez d'un smartphone comme l'Acer Zest Plus pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, c'est-à-dire l'équivalent de, bah, d'une noix de coco. Aïe Ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à Vous Mobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible des 6 euros par mois. Et vous, vous faites quoi ce week-end ah, Nous on est en vacances, alors on fait la fête nous ce soir c'est barbecue. cotalos, merguez, petit rosé, on va se faire péter. Alcool, drogue, fatigue au volant, le week-end vous courez deux fois plus de risques d'avoir un accident mortel. Amusez-vous, mais ne faites pas de ce week-end le dernier. Une route plus sûre, tous usagers, tous concernés. Une initiative de l'AWSR, l'agence Wallonne pour la sécurité routière. Dès aujourd'hui chez Galerie Eno, vous profitez d'une réduction supplémentaire de 20% sur une sélection de produits déjà soldés. Vous allez adorer vous offrir de grandes marques à tout petit prix. Venez, c'est le moment d'en profiter. Aussi ce dimanche 31 juillet à Bruges et à Ostende. Galerie Eno, plus que jamais, espace de marque. Oh là là Elle est pas belle la vie c'est vendredi, samedi et lundi 1er août. Planet vous offre la TVA sur tout. Par exemple, la peinture, la salle de bain, tous les revêtements de sol et beaucoup d'autres encore. Hors prix promo évidemment. Plus d'infos sur e. Brico Planet, tout pour la maison. Radio Contact. Feel good. This is Hi, this is Rihanna. It's my station. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact station. de tout savoir sur les prochains concours et concerts Inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Selena Gomez en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Snow, canal 54. I'll be there to save the day. Superman got nothing on me. I'm only one call away. Call me, baby, if you need a friend. I just wanna give you love. Come on, come on, come on. Reaching out refuse to take a chance No matter where you go You know you're not alone I'm only one Radio Contact. Radio Contact, c'est ma radio. Votre radio. On vous souhaite une très très belle fin de journée. Le week-end commence maintenant. Alexia, Chip Trills, on aura aussi Marlon Roudet dans un instant et puis on reviendra sur le Ronquier Festival avec de beaux cadeaux pour vous. Très très bon week-end, il est 18h. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on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 more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby,

makes me feel good. Radio Contact. Radio Contact. My summer station. Once sound seven years old. Votre radio. Radio Contact. When the beat drops out and the people gone, will you still be there, still be there for me, child? And when the lights go out and the morning comes, will you still be there, still be there for me, child? When the beat drops out, life happens when you're making plans, flying high and shaking hands. The song will write you, you don't write it. I didn't mean to fall in love Was rhythm that created us. I was running, we collided, baseline. out with you. I found a new way to live. I see an alternative. Now we started, we can't stop it. I I didn't mean to fall in love. Last thing I was thinking of was you and me, but we collided. Baseline when the beat drops out. When the beat drops out. You're ready. 16h20. David sur Radio Contact. Soyez les bienvenus excellent week-end à vous. Dans un instant, on va vous offrir des places pour le Ronquière Festival. Euh, tout à l'heure, on a offert des séjours à Ibiza et puis euh, bah voilà, vous serez peut-être le prochain gagnant, je l'espère. On parle des animaux de compagnie cette fois-ci. Bah ouais, est-ce que vous avez un animal de compagnie et est-ce que vous avez surtout un animal de compagnie de rêve, un, animal que vous rêveriez d'avoir chez vous Alors moi, j'ai eu euh, la chance de vivre à la campagne pendant pas mal de temps et donc j'ai eu des chiens, des poules, j'ai eu aussi des chats et du jour au lendemain, je suis tombé allergique euh, auprès des chats. Donc euh, bah voilà, euh, moi je suis venu habiter Bruxelles, le chat continuait de vivre chez mes parents. Et par contre, j'étais complètement dingue de mes chiens. Ah, ouais, ah, mon chien, c'était ma vie. Je te jure, vraiment, c'était ah, ma vie. Mais... Rocky. Rocky, bah, qu'on embrasse là où il, est. il était très très sale, hein, très très sale, <laughs> mais il voulait pas qu'on le lave, donc voilà. Et je me souviens que tu m'avais dit que tu, rêverais d'avoir un singe. ah oui, ouais, bah ouais, <laughs> évidemment. non, alors c'est pas le rêve d'en avoir un, c'est plutôt euh, le fait d'en avoir un jour. Euh, dans tes bras. Euh, ouais, prendre un petit bonobo dans les bras, ça doit être terrible. <laughs> Moi, je suis allergique aux animaux, donc j'ai un poisson rouge qui s'appelle le Black M. Comme le, chanteur. C'est vrai. Alors, il a déjà, il a déjà changé ce poisson en une vingtaine de fois. Ses parents lui ont jamais rien dit. Donc, <laughs> restons dans ce mystère. Lucide, donc il y a des nouveaux animaux de compagnie et il y, en a un qui va remplacer le chien. Ben oui, exactement David, le nouvel ami de l'homme, c'est une étude scientifique britannique qui nous le révèle. Elle démontre que le meilleur animal de compagnie, celui qui a le plus de, complicité, de complicité avec l'être humain euh, et, la le plus grande proximité, eh bien, ce serait pas le chat, ce serait pas le chien, ce serait la chèvre. La chèvre. la chèvre va peut-être devenir le nouveau chien. Euh, en appartement, je sais pas si c'est compliqué ou pas, mais il y a des chèvres naines. Donc ah bah ouais, on en a fait venir ici en, radio il y a de ça quelques temps et c'est vrai que c'est très très mignon. En tout cas, moi j'aime bien les fromages de chèvre, donc ça commence de ah là. Ah bah. Super hein, hein. ça, c'est du bon fromage du chef. Hein. <laughs> c'est un gouffre. C'est un gouffret, c'est du chavrou. <laughs> Euh, c'est ça, bah, c'est l'animal le plus domesticable. Bon, ok, bon, bah, et voilà. Mais si vous êtes euh, pour avoir des chèvres chez vous, si vous avez des chèvres chez vous, eh bien, n'hésitez pas à nous faire euh, part de ces belles photos que vous avez. Oh, mon, le trop mignonne, la petite chèvre. Ah, c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Bon, allez, on revient avec ben, l'homme le plus sexy du ah. monde. Je peux vous dire. On peut l'adopter aussi même ou pas, si, euh, Même si euh, vous pensez le contraire, mais il n'est pas dans ce studio ah. ni dans cette radio. Bah, c'est étonnant. étonnant. <laughs> oh, les vacances, ne plus penser à rien. Ouais, enfin, faudrait pas tomber en panne comme l'année passée. Hein. Bon, c'est pas grave. Oui, pas grave, pas grave. Ça dépend parce que... <laughs> Avec l'assistance voyage Touring, vous partez en toute insouciance à partir de 7 euros par mois. Et si vous tombez en panne et que votre voiture ne peut être réparée, Touring vous en prête une jusqu'à 15 jours. Oh, remettez les cigales alors Plus d'infos sur touring.be. Offre soumise à condition. Et les clètes Ni smartphone ni tablette, de tervure et nagette. Roulez non connecté.be. Une action de l'IBSR et BES. C'est l'été. Et qui dit été dit Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien deux heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. Hein. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeur. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train Oh, c'est déjà la fin des soldes. Mais chez Monsieur Bricolage, on solde les soldes. Alors écoutez bien. À partir de 50 euros, c'est 10% supplémentaire, surtout, même sur les produits déjà soldés. Donc si vous voulez faire de méga bonnes affaires, rendez-vous ces vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 pour la fin des soldes chez Monsieur Bricolage. Oui, parce que chez Monsieur Bricolage, on solde les soldes. Monsieur Bricolage, on peut compter sur lui. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... oh, oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi, si ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc 3... Il y a un problème Ouais, <laughs> bah, euh, euh comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que moi je t'en prie, tu as le plus beau des chats. me mal quand t'avais raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil j'en deviens somnambule Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos j'avais que cru Tous ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds ma je t'en prie, tu as le plus beau des charmes. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. J'aimerais t'entendre assez, tu me dis que ce n'est pas assez, je marche derrière elle. Et j'aimerais t'entendre assez. Tu me dis que ce n'est pas assez. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, Summer Music. about the winter we will care Wait. Sur Radio Contact évidemment, vous souhaite une très très belle fin de journée, un bon week-end aussi. Certains d'entre vous euh, font la petite popote et puis euh, d'autres, ah ben, aujourd'hui, vendredi, vont aller à la friterie. Ah et c'est ça le gros <laughs> avantage. Tradition. Bon, je vous le cache pas, je vais faire la même chose ce soir. Ah ouais. Ah aujourd'hui, alors juste avant de partir à Ibiza, tu sais Nathan, on a fait d'énormes efforts avant de partir hein, pour euh, bah, sculpter ce corps de rêve. Hein. vous savez, ça se en plus. Voilà, exactement. Donc résultat, <laughs> aujourd'hui, je m'envoie cette mitraillette de malade avec supplément sauce, supplément frites. Je veux me faire une dernière fois pendant deux semaines. Voilà, elles vont, te, elles vont te manquer les frites pendant deux semaines. Hein. Ah, ça Ah, pas, ça va pas être facile. Hein. Bon, il bah paraît que même Thibaut, euh, Thibaut a demandé un, supplément de bagage pour amener sa friteuse. <laughs> Ah. On ne sait <laughs> jamais. voilà. Bon, euh, on revient sur le mec le plus sexy euh, du monde. La photo est disponible sur Facebook. sur Facebook, David Antoine, il y a de nombreuses réactions. Ah on a bah demandé si les filles validaient. Hein, Alors, les filles, est-ce qu'elles valident ou pas Alors, globalement, elles valident pas trop en fait. Elles valident pas trop. Elles disent que justement, il est trop banal, il ressemble 3 Kenji. bon, ça va, tu <laughs> vois. c'est bah vrai qu'il a un côté Kenji Girac. Mais après, enfin, tu vois, ouais, non, il est, trop surfait, etc. Bon, le mec, il est quand même vachement beau. Hein. Alors, les, mecs, euh, vous allez euh, me donner votre avis. Hein. je pense que vous êtes des mecs, hein. donc euh, résultat. Je pense que quand une fille est très jolie, un peu canon, un canon de beauté, tu vas la mettre devant des mecs et tous les mecs vont faire oh elle est canon, elle est canon, elle est canon. par contre, tu vas prendre un mec qui répond aux critères de beauté, euh, voilà, euh, exact. Hein. Non, mais sérieusement. Donc euh, voilà, tu vas le mettre devant euh, <laughs> toutes des femmes et alors les femmes vont faire Ouais, je trouve que, enfin, tu vois, là, la ligne qu'il a juste à côté des yeux, ça va pas. Et puis son nez, il est comme ça ça, sa bouche. Hein. Il y a toujours un truc à dire. Alors que si le mec était plutôt pour, elle serait pas contre. <laughs> Voilà. je parle euh, aux connaissances de quoi On sait bien, facile. Euh, <laughs> excuse-moi, facile. Non, je vais pas vous dire ça. Non, non, non, non, non, loin de moi cette pensée, bon, Lucille. Bon alors, euh, le mec. Mister Monde 2016 qui vient d'être élu au Royaume-Uni, c'est évidemment l'homme le plus sexy du monde. Il s'appelle Rohit Kandelval, il a 26 ans et il est indien. C'est la première fois que c'est un asiatique qui est élu. Un ah, beau mec, hein, on peut le dire. Hein. Beau mec brun, ténébreux, petite barbe de 3 jours, hein, comme on aime bien, et il a plus de 180 000 abonnés sur Instagram. Ah, 80 000 Ouais. Ouais, oh, c'est pas mal. C'est pas Attends. mal. Ouais, il y a Stéphanie qui dit sur Facebook, c'est pas trop pour moi, euh, il est tiré par les quatre épingles, c'est pas ce que j'aime le plus, <laughs> mais il en faut pour tous les goûts aussi. Et puis Luna, qui n'est pas Delphine, hein, je, précise. Euh, moi, je trouve, je trouve magnifique. Si j'avais quelques années de moins, trois petits points. Donc c'est bien une phrase que Mademoiselle Luna pourrait dire. <laughs> Enrique Iglesias avec Douel et Corazon, j'y arrive. 九宫。 Gomez en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Radar. Accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93, 15 centimes par message. Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Oui, Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu as un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20 sur radio contact. We got Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. Contact R&B. Contact R&B time and ride a minute. Burke a duffel, a hundred thousand in it. Hey, nigga, roll up. Anyway, do say Le meilleur du son R&B. time and never could do this shit Contact R&B. All right then, this is the way we do this. This is the way we do this. So this is the way we do this. And this is the way we do this. Tous les vendredis et samedis soirs. Minuit, 2h du mat. It's Contact RB. Contact RB sur Radio Contact. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact, radio Contact en télévision, disponible sur Télénet, canal 12. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. Escucha mami linda. Hace tiempo que te ando buscando. Hoy lo que te quiero yo In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact.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 c'est Feel Good et ça tombe bien puisque c'est un peu le slogan de la radio. C'était Satin Jacket sur Radio Contact. Sur vandenborg.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente. Vandenborg, À 18h30 avec Valérie De Winter. Bonjour Valérie. Bonjour Nathan, bonjour à tous. Parlons sport pour commencer car le championnat de football reprend déjà ce soir. Première rencontre de D1A comme on l'appelle désormais. Le déplacement du club de Bruges à Malines sur le coup de 20h, 30 Alors qui dit nouvelle saison dit nouvelles règles. La Pro League planche sur des projets, notamment celui de proposer des contrats semi-professionnels aux joueurs dès l'âge de 15 ans. Objectif, lutter contre le départ des jeunes talents vers l'étranger. Les Explication de Corentin Simon. Imaginez le Real Madrid, Manchester City ou le PSG frappe à votre porte. Vous êtes un jeune de 14 ans, difficile de résister à la tentation. Pierre François, administrateur délégué de la Pro League. Il y a des joueurs qui sont partis trop tôt. Janouchage par exemple, avec le talent qu'il a, est-ce que sa carrière évolue comme elle doit évoluer Partir n'est pas la bonne solution. Les exemples d'échecs sont trop nombreux alors que Witzel, De Bruyne ou compagnie sont restés en Belgique avant de réussir à l'étranger. D'où cette idée de protéger les joueurs dès 15 ans au lieu de 16. Que les clubs puissent poursuivre la formation et peut-être après la post-formation le plus longtemps possible. Et les clubs pourront faire jouer leurs meilleurs talents en équipe A. Ils gagneront aussi plus d'argent à la revente. C'est également l'intérêt des joueurs. Pas de déracinement, un environnement d'apprentissage connu et un suivi scolaire assuré ne feront pas une carrière de haut niveau. Il faut donc absolument veiller à leur donner d'autres cartouches pour réussir dans la vie. Le statut des sportifs serait aligné à celui des apprentis des métiers techniques. Le dossier sera discuté en septembre. Nouvelle vague de départ en vacances depuis ce matin. C'est parti pour le week-end le plus chargé de l'été sur les routes. Normal, c'est celui qui voit revenir les vacanciers de juillet et partir ceux du mois d'août. C'est rouge aujourd'hui, noir demain et le trafic sera chargé cette nuit. Les files devraient démarrer dès 3-4 heures du matin. La circulation devrait même rester euh, compliquée dimanche avec une journée orange. Pendant ce temps, Brussels Airport est en train de vivre une journée record. 90 000 passagers attendus d'ici ce soir du jamais vu à Zaventem. 253 000 personnes d'ici dimanche, essentiellement des vacanciers en partance vers le soleil. Deux frères qui chassaient les Pokémon dans le centre de Charleroi ont été agressés par un marginal la nuit dernière. Une agression à la machette. L'un des frères a été légèrement blessé au doigt. Le SDF a été intercepté. Il devait être interrogé dans le courant de la journée. Troisième journée de grève chez Air France en plein chassé-croisé estival. Une partie des hôtesses et stewards refuse que l'accord d'entreprise qui règle le travail et les rémunération rémunérations soient prolongées, 20% des vols sont annulés. Sortie de route pour le français Sébastien Augier dans la dixième spéciale du rallye automobile de Finlande. Le triple champion du monde a versé dans un fossé lors d'un virage en épingle. La victoire finale dimanche est compromise. Les soldes XXL avec en plus le service Crefel, c'est dans nos 75 magasins et sur crefel.be. Crefel. Les meilleurs prix, service compris. Alors pour ceux qui avaient prévu de faire un barbecue ce week-end, le temps ne sera pas 100% sec. Attention. Ouais, c'est plutôt mal parti. On aura quelques gouttes de pluie tout au long des deux prochains jours, le matin ou l'après-midi selon les régions. Pas mal d'éclaircies tout de même annoncées. Les températures resteront comprises comme aujourd'hui entre 19 et 23 degrés. Nathan. Merci beaucoup Valérie. On se retrouve dans une heure à 19h30 pour le prochain Contact News. D'ici là, voici Antoine Hénaud, Bob Sinclair. Mais avant ça, bougez, bougez avec Magic System sur Radio Contact. La météo avec. Doudou oublié, doudou envoyé, où que vous soyez. Comptez sur l'assistance voyage Touring. Radio Contact. Il faut bouger. <laughs> Ça va bouger, bouger, bouger, bouger. On veut entendre tout le monde. Avec quoi un scalp Incontournable, number one. Ah, Hana. Eh, eh. Oh Voilà. Faut même pas t'asseoir un peu. Faut danser, à danser, à danser, à danser, à danser, à danser, à couper, couper, à danser. Oh là là, on a trop parlé, mais rien n'a changé. Oh. on est tous des amis, faut qu'on se dise la vérité. Chez nous, à Bijan, quand c'est comme ça, y'a pas de drague. C'est pour ma molo, molo là qui fait tout arranger. Oh. La vie est trop belle, mon ami, faut en profiter. Oh. Dans la vie, quand tu es garçon, oh, faut nyanga, oh. Tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. Si y a espoir, tu dois bouger, oh yeah. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours mon ami, si tu veux pas danser, quitte là, on va danser. Il faut bouger, le gars. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a la vie, on dit toujours y'a espoir. Mais tu fais quoi là mon ami, tu dois bouger, oh eh, yeah. Ça, l'ambiance à la manière Magic System, le Scalp. Ah ouais, il faut danser, mon gars comme ça. Magic System, bougez, bougez. C'était sur Radio Contact. Voilà, la maladie du bouger, bouger, on s'assoit pas. Jusqu'à 20h vite sur Radio Contact. Bon, Lucille, euh, on va euh, parler du Ronquière eh ben Festival, hein, c'est ça hein Eh bien oui, on va parler du Ronquière Festival qui aura lieu les 6 et 7 août avec Radio Contact, évidemment. Euh, c'est vraiment un, festival qu'on adore. Chaque année, on, y est. là, pour nous, ça va être compliqué vu qu'on sera à Ibiza, mais peut-être que. Peut-être ouais. peut que vous, vous y serez en tout cas, parce que l'alerte va bientôt retentir. Alors, quand l'alerte retentit, il faut vraiment vous dépêcher et envoyer festival par SMS au 6691. Et alors, vous aurez peut-être la chance d'applaudir Milky Chance, Matt Simon, Brokenback. Il y a Alison aussi qu'on aime beaucoup. Alors là, euh, attends, excuse-moi, Lucille, on me dit, euh, c'est pas ce week-end, c'est le week-end d'après. Bah oui, mais on fera quand même à Ibiza. bien sûr, on sera à Ibiza. Bah oui, c'est ça, malheureusement. Il y aura Puggy et bien d'autres. Voilà. Ok, bon, alors, si vous voulez venir, parfait. On aura peut-être des places pour vous. Si vous entendez l'alerte Ronquière Festival, eh bien, ce sera à vous de jouer. Le code envoyé. Festival. Voilà, on vous souhaite bonne chance et on vous dit euh, à tout de suite peut-être. Radio The Summer Radio Contact. Depuis que t'as pris les commandes depuis mon offre et ta demande, c'est la hauteur que j'appréhende. L'amour en altitude, je sais bien que si l'être rentre, on n'est pas parti pour descendre. Mais c'est un peu à s'y méprendre, on a du plomb dans l'aile et tu vas décoller. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Mais dis-moi où veux-tu te rendre Voudrais-tu que l'on se range C'est le trajet que j'appréhende L'amour par habitude Et vas-y amorce la descente On est monté trop vite j'ai l'impression Mes oreilles ne peuvent plus t'entendre Elles sont un peu bouchées c'est la pression J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion j'ai peur de toi comme en avion. sur le manche et que l'alarme larme se déclenche. J'avoue que la vue est prenante, l'amour en altitude. Je sais bien que si l'on se plante, longue et dure sera la descente. Je n'arrive toujours pas à comprendre, car si ça va de l'aile, c'est pour mieux s'envoler. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. pris les commandes depuis mon offre et ta demande. C'est la vitesse que j'appréhende, l'amour par inquiétude. Et vas-y, amorce la descente. On est monté trop vite, j'ai la pression. Y allons-nous vraiment ensemble Ne suis-je que passager, c'est la question. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Oh! J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Radio Contact. Summertime. Radio Contact. Sinclair, Someone Who Needs Me. Bob Sinclair qui sera normalement avec nous dans la villa Radio Contact à Ibiza. Euh, rendez-vous donc euh, dès la semaine prochaine pour suivre le 16-20 en direct depuis l'île des Baléares. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Voilà, on est avec euh, toute l'équipe du 16-20. Thibaut s'en est déjà allé. Et pourtant, il y a encore Lucille, Nathan et Julien. Julien qui est pas très loin. ce soir, qu'est-ce que vous allez faire euh, bah, peut-être commencer à trier les vêtements et à faire des lessives surtout. Ah, ok, d'accord, ok. Moi, je vais rentrer dans, mon fief à Verviers pour euh, manger avec ma famille. Oh, là, euh, t'as un enfant modèle. Ah oui, c'est ça. Tu vas dire au revoir. Et Est-ce que tu vas raser ta barbe ou pas Ah, on en parle. on Regardez comme il est content On en parle oh, enfin dit-il Oui parce que Nathan, ça fait quoi Trois semaines qu'il se laisse ah pousser une barbe. Et ça y est, on, commence à voir. C'est la première fois que tu vois autant de barbe sur ta peau. ça vous choque un peu. Un peu. c'est comme si du jour au lendemain j'avais rien et puis maintenant tout tout. Tout, <laughs> bah, Pas mal. tout. Ah, ce qu'il faut, Alors, ce qui est très particulier, c'est que il a la barbe, euh, on peut dire 2016, <laughs> nouvelle tendance, c'est-à-dire une partie noire, l'autre partie euh, un peu plus euh, brun comme ça, et puis le bouc, le bouc, <laughs> très particulier. Hein. C'est vrai, c'est comme ça. Mais je suis assez fier, mais je vais la raser peut-être pour visage, je sais pas encore. va faut voir ce que les auditeurs veulent. Oh là Allez, on lance le, le, le, barbe, ton barbeton, barbeton, barbe pour ou contre on peut le faire <laughs> maintenant, donc euh, bah, n'hésitez surtout pas. Euh, voilà, est-ce que c'est pour, est-ce que c'est contre euh, Voilà, on revient dans un instant avec les valises qui vous suivent à la trace, ah. mais aussi bah, eh ben, l'alerte ah pour le Ronquier Festival, à tout de suite. Bonjour Alors, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. pour moi aussi, ce sera un... Ah. Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Ah, bien, euh, donc 3... Il y a un problème Ouais, bah, euh, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Cet été, avec les forfaits Vous Mobile, profitez d'un smartphone comme le Samsung Galaxy J5 pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro, <laughs> c'est-à-dire l'équivalent de du petit parasol en papier dans votre morito. Ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à vous mobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible des 6 euros par mois. Ce week-end, c'est la toute, toute, toute dernière chance de profiter des soldes chez Mediamart. Uniquement demain, le smartphone Samsung Galaxy S5 mini de 199 euros est à 149 euros seulement. Rendez-vous demain dans nos magasins ou sur mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Selena Gomez en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact.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 c'est Bonjour, c'est Alice Salut, c'est la Salut, c'est Buggy Retrouvez-nous sur la scène du Ronquier Festival avec Radio, Contact. <laughs> Dreams <laughs> uh. L'amour, ça repart, parfois ça nous quitte. J'assume tous mes pas, car seul Dieu nous guide. Et quand on se parle, l'histoire est écrite. Ne me remercie pas, t'inquiète, on est quitte. La rue m'a fait vivre, mais la rue m'a dégoûté. L'école m'a fait lire, mais l'école m'a fait douter. Maman m'a appris que l'argent n'est pas une fin en soi. Que vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. On m'a dit ne te rate pas, y'a a personne qui m'aide. J'aime pas le rap, moi, c'est le rap qui m'aime. Il m'a rendu au centuple tout ce que je lui donne. Et parfois, quand je ne chante plus, c'est là que je m'isole. Et je n'ai pas d'idole, à part le plus grand, à part mon créateur. Plus j'en parle, plus j'en tremble. Plus rien ne me tente, à part quelques doutes que je promène. On se ressemble, appelle-moi Yous, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non. Je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Listo. ça décline. Un jour on les remplace. Les foules sont anonymes et un jour on les embrasse. La pression domine, personne n'est à ma place. J'ai pas de pseudonyme, Youssoufa c'est mon vrai place J'ai un label qui monte, tant pis pour la critique. Et puis plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Le but de ma musique, du rap que j'expose, c'était de rester authentique, pas de rester pauvre. Et la France m'a fliqué, ses apparences nous mentent. Le bled me fait flipper, ma famille me manque. L'amour m'a fait chialer pour tout ce que j'éprouve. Mais la haine m'a installé des yeux waterproof. Prouve que tu luttes, prouve que t'exultes, prouve que le but c'est briser les cœurs bruts. Ils veulent qu'on se bute, attendent les erreurs que l'on commet. On se ressemble, appelle-moi Youss, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, Yous, on se connaît. Je peux pas t'oublier, non, je peux pas t'oublier, non. Tant d'années, tant d'années, on se connaît. Tant d'années, tant d'années, on se connaît. Je peux pas t'oublier. vouloir m'exiler ailleurs Et prier pour le meilleur. Je réalise que les mêmes il y a de l'amour dans mes paroles. Tu chantes avec moi et je m'envole. Tu te retrouves en moi, je sais qu'on se ressemble. Tu bouges la tête sur la musique, le temps s'arrête, c'est magique. C'est là toute l'histoire de ma vie et tu la connais, on se connaît. Un autre pas vers l'avenir, je t'invite encore à me suivre. On se connaît, oh. oh. et je sais qu'on se ressent. That's my, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus, on you. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, oh you, oh I'd leave it all. Ooh, you adivinhou. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, adivido. Over you, ooh, ooh, adivido. Give me one good reason why I should never make a change. make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand understand. They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, you, ooh, I do see do. Oh, for you, ooh, you, ooh, I do see do. Give me one good reason why I should never make a change. Georges Ezra, Budapest, sur Radio Contact. Dans un instant, on va sélectionner la personne qui a été la plus rapide par SMS après avoir entendu euh, l'alerte et à nous avoir envoyé le code festival. week est bien lancé, merci d'être là. À l'écoute de Radio Contact, il est 19h. Radio Contact. Tu m'as demandé pardon, je t'ai recours que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. pense qu'il est temps de se retrouver, retrouver.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 Yeah, they're living the good life. Can't see what he is going through. On répète d'abord les dates, Lucille. Alors les dates, ce sera le week-end des 6 et 7 août. Euh, ce sera à évidemment. Pardon les artistes Ah oui, les artistes. Euh, Matt Simon, Brokenback, Alice ouais, Underwood, Puggy qu'on adore, Milky Chance et évidemment bien d'autres. En plus, c'est vraiment un festival euh, qu'on apprécie parce que c'est un, je trouve, un festival à taille humaine, très familial et, et très sympa. Exact. N'hésitez pas à tenter l'expérience de... Ranquière du Ronquière Festival. On appelle une personne qui a été le ou la plus rapide par SMS à envoyer le code festival. Au moment de l'alerte. Allô Allô, bonsoir Oui, bonsoir. Qui es-tu, jeune fille Mallory. Mallory Tu viens de ah, remporter des passes pour le Ronquière Festival, bravo Mais non Moi, je crois pas, c'est pas ah bah si, c'est vrai, si, c'est vrai. Bravo, bravo. <laughs> Oh, merci, merci, merci. Bah voilà. Ce sera l'occasion d'aller profiter d'un bon petit week-end. Oui, euh, En plus, c'est le week-end juste après mon anniversaire, donc ça va être magnifique. Ah, c'est fantastique. <laughs> Euh, tiens, tu as déjà été au Ronquin Festival Non. Ah bah tu vas voir. T'as déjà fait des festivals non, c'est la première. Ah ben, voilà, c'est très bien. Bon alors, ah, euh, je te disais, si hein, s'il fait beau, ce sera vraiment un cadre euh, très particulier. Hein. Ouais, c'est très particulier, mais c'est très très cool. Euh, voilà, c'est un festival comme le disait Lucille à taille humaine où on peut euh, s'asseoir dans l'herbe. Voilà, où les gens, ah, ben, c'est très cool, très chill. Et puis l'affiche aussi est franchement pas mal. Donc bah voilà, t'as été la plus rapide à envoyer le code festival par SMS au 6691 ah, et c'est donc pour toi. Bravo. Merci, merci beaucoup en tout cas, merci. Quel est le plan du week-end pour toi ah, le plan du week-end, ben, j'habite à côté de Péridaïsa, donc j'allais faire un petit tour là-bas. Et, euh, ah, et puis après, on verra pour boire un verre avec des amis. <laughs> Ah, c'est parfait. Bon, on t'embrasse et puis on ben t'explique tout ça en, rentaine, antenne. À tout de suite. Ouais, merci. Merci, au revoir. Dis de vos Elements, écoute une fois. Ça, c'est un grillon mâle qui cherche une femelle, vieux. Juste, et ça ah, mais ça, c'est une grillade qui cherche sa bernesse. Et tu sais ce qu'elle dit, la grillade? Oui! Grillot! Oui! La bernesse qui donne du goût aux grillades. La ah, voilà! De les mains À table! Les soldes, c'est jusqu'à moins 80% chez Le Roi du Matelas sur les articles signalés en magasin. Retrouvez-nous aussi sur C'est Le Roi du Matelas. Proximus présente... Tiens, t'as vu toutes les balles sont sur Proximus TV. Attention, t'es prêt Alors écoute bien, ça c'est quoi Ça ah, bah une basket. Ouais, et ça Le tennis. Ouais, ouais, absolument. Attention maintenant, plus dur, ça Football, balle de foot dans les boules, classique. Oh, t'es fort, hein Toutes les balles sont sur Proximus TV avec All Sport. Football, NBA, NFL, tennis, le tout pour seulement 14,95€ par mois. Et le premier mois est gratuit. Plus d'infos sur proximus.be slash sport. Proximus, infiniment proche. you call it down. Chers amis, je suis en fête, mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean, c'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix Demain de bon matin, je pars seul sans escorte J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Et en passant mais pas plus con. Mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits qui en ferait de moi dégueulasse qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue. Je sais pas, dites peur que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin. Je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver Radio Contact. sa grande gueule je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles. pas au coup embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir dans coup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles, je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir, ne faisons pas dans le détail, je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. On vit le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles, le jour de nos fiançailles. Gérald de Palmas, le jour de nos fiançailles sur Radio Contact. Euh, on est toujours avec euh, vous jusqu'à 20h, la mise à jour, vous avez terminé votre journée. Vous commencez peut-être vos vacances, hein, parce que euh, ce sera un gros week-end chargé sur les routes. <laughs> Exactement, avec les juilletistes et les aoussiens qui vont se croiser sur la route. bon voilà, si vous prenez le volant en ce moment, soyez très très prudent. Et puis, je sais que vous êtes nombreux à partir en France aussi. Alors, voilà, j'ai quelques amis qui, partent en ce moment, donc je les embrasse très très fort. Bon, on continue avec... Euh, la suite, la valise. La bah valise qui va vous suivre Ouais, si vous partez euh, souvent en voyage, eh ben c'est peut-être euh, la valise dont vous auriez besoin. Alors c'est une valise pratique, on peut le dire, puisque ah grâce à un petit capteur que vous avez sur vous, elle vous suit partout. Bah ouais, comme un petit chien, c'est vraiment euh, le truc qu'il nous faudrait pour partir à Ibiza, je pense. Un bagage autonome, qui, autonome pardon, qui roule en te suivant. Euh, alors comment ça fonctionne En fait, elle est reliée à un bracelet euh, et la valise et le bracelet que tu portes communiquent par onde radio. Donc voilà comment elle arrive à te suivre. elle peut aller jusqu'à du 7 km heure. Et alors, elle a également, ça c'est hyper malin, un sonar qui lui permet d'éviter les obstacles et, de détecter les vides aussi pour pas tomber si elle voit qu'il y a ah, un escalier. C'est vraiment, euh, c'est vraiment top. C'est une belle invention. Alors par contre, c'est pas donné. 400 euros la valise. On peut la précommander sur Indiegogo. Vous savez ce site qui permet de lancer euh, toutes ces inventions. Et alors si vous la commandez, hein, si jamais vous avez 400 euros à mettre dans une valise, eh bien vous serez livré à partir du mois d'octobre. elle euh, pèse combien cette valise On le sait. Oui, c'est ça que je me suis dit tout à l'heure parce qu'à mon avis, les batteries, la valise, bah ainsi de suite, c'est en règle générale assez lourd. Bah alors ça pèse 4,7 kg. Ah ouais, quand même. Donc c'est pas léger léger et euh, c'est vrai que euh, à l'aéroport on pèse ta valise donc euh, c'est pas forcément exact, ta faveur. 4,7 kg euh, d'autant plus que nous on va prendre l'avion là dans quelques jours bah et on a droit comme bagage à main à 6 kg donc c'est à dire que tu mets pas grand chose. Hein. Bon ben voilà, Ben écoutez si l'envie hein. vous dit, eh bien elle est disponible dès maintenant. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Les mix de contact. Sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Alessia Cara et passer par les studios de Radio Contact. Since I'm friends here, I just came to kick it. really, I would rather be at home all by myself, not in this room with people who don't even care about my well being. I don't dance, so don't ask. I don't need a boyfriend, so you can go back. Please enjoy your party, I'll be here. Somewhere in the corner, under clouds of marijuana, with this boy who's hollering, I can hardly hear. Over this music, I don't listen to it, and I don't wanna get with you, so tell my friends that I'll be over here. Oh, oh, oh here. Oh, oh, here. Oh, oh, I ask myself, what am I doing here? Oh, oh, oh. Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, my radio. Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Oui, Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 sur radio contact. We got it. Les vendredis et samedis soirs. Contact R&B. C'est Contact R&B sur Radio Contact. This is why I'm hot. This is why, this is why, this is why I'm hot. Contact R&B. Le meilleur du son R&B. can Just pardon my manners Girl, how you shake it, gotta play It's a Kodak let me go and get my camera All I wanna know is Contact What up, mama, it's your boy Youngin G5 in Louis Vuitton luggage, ayy Gotta love it, your boy so fly And all the ladies go, winning, winning, go fly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

Yeah, yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance. Justin Timberlake sur Radio Contact avec Can't Stop the Feeling. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous C'est possible sur vandenborg.be. Vandenborg, la confiance. News. on Valérie de Winter. Bonsoir Valérie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Les professionnels de la côte belge dressent déjà un premier bilan positif à mi-chemin des vacances d'été. Dans un sondage réalisé par l'Office de tourisme provincial, le secteur touristique dans son ensemble se dit satisfait du mois de juillet. Le démarrage s'est fait en douceur, mais il a été suivi d'une deuxième quinzaine avec une belle affluence et une atmosphère estivale. Notez que les campings ont attiré plus de monde et plus de Belges que les années précédentes. Depuis le début de la semaine, à cette heure-ci, on vous présente justement des sports nautiques à pratiquer sur notre littoral. Dernier jour, dernier sport, le One Wheel, une découverte signée Corentin Simon. Ce que vous entendez, c'est un One Wheel. La discipline est toute nouvelle, elle vient d'arriver cette année en Belgique. C'est une roue de karting qui est attachée à une planche et le tout fonctionne avec un système électrique. Jean-Luc Dezé, instructeur à Knock. Plus tu mets de la pression sur l'avant, plus tu avances. Un peu comme le skate, mais tu fais rien. C'est juste avec ton poids avant, tu prends la vitesse et plus tu te remets en arrière, plus tu ralentis. L'engin peut quand même atteindre les 30 km h Le port du casque est donc plus que conseillé. Le premier test n'a pas été facile pour Alicia, Celia et Sarah c'est un peu compliqué au début parce que hein, ça part tout seul et ça va très vite. Mais ouais, c'est super chouette. Des fois, on se penche trop en avant par euh, l'équilibre et puis après, on va beaucoup trop vite. Il faut un certain équilibre euh, pour pouvoir accélérer correctement, mais sinon, c'est chouette. Le One Wheel peut rouler sur beaucoup de surfaces, le sable dur, la terre ou encore la route. Pour l'instant, c'est plus euh, entre amis, entre familles. Vous êtes à trois, vous prenez trois petits One Wheel et vous faites un petit tour sur la plage. Des promenades qui peuvent durer jusqu'à deux heures, c'est la capacité de la batterie, un moyen idéal pour découvrir les alentours de la plage. Un reportage à retrouver en images sur la page Facebook de Radio Contact. Un vendredi sous le signe de la prière commune à Saint-Étienne-du-Rouvray en Normandie, une commune en deuil depuis l'assassinat brutal de l'un de ses prêtres par deux djihadistes. Des fidèles catholiques et musulmans sont allés prier ensemble dans une église et dans la mosquée voisine, une communion qui devrait se reproduire dimanche jour de messe. Du côté de l'enquête, une troisième personne, un demandeur d'asile syrien, a été placé en garde à vue et on apprend à l'instant la mise en examen d'un homme chez qui avait été retrouvée une vidéo de l'un des tueurs. Une image forte, celle du pape François marchant seul, le visage grave dans le camp polonais d'Auschwitz-Birkenau. Il n'a pas dit un mot, mais a laissé un message dans le livre d'or du camp de la mort. Seigneur, pardon pour tant de cruauté. Le pape est ensuite euh, retourné à Cracovie où il s'est adressé aux participants des Journées mondiales de la jeunesse. La reprise du championnat de football de D1A ce soir dans une heure, Maline reçoit le club de Bruges. Et puis Nico Rosberg s'est montré le plus rapide des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix de Formule 1 d'Allemagne. Le pilote allemand a à chaque fois devancé son coéquipier chez Mercedes, le Britannique Hamilton, leader actuel du championnat du monde. Allez Valérie, on rêve un petit peu avec la météo euh, Pas de changement pour ce week-end. Toujours un ciel très variable, du soleil, des passages plus nuageux, des averses aussi par moment. La bonne nouvelle, c'est qu'on garde les mêmes températures. 19 degrés en Ardennes, 20 à la mer, jusqu'à 23 dans le centre du pays. Super, parfait. Merci beaucoup Valérie. On te souhaite un bon week-end et nous on continue dans un instant avec, euh, avec quoi Le nouvel Amir. Ah, le nouvel Amir. il, est de ah bah retour. il est de retour. il l'a cherché, il déboule dans un instant après les Maroon 5. Happy summer. Radio Contact. About to go. The Summer Station. Radio Contact. I'm hurting, baby. I'm broken down. I need your loving, loving. I need it now. When I'm without you, I'm something weak. red velvet I want that sugar sweet Don't let nobody touch it Unless that somebody's me I gotta be a man There ain't no other way Cause girl, you're hotter than a Southern California day I don't wanna play no games You don't gotta be afraid Don't give me all that shush. No makeup Excellent des Maroon 5, c'était Sugar. On vous souhaite une très très belle fin de journée. À l'écoute de Radio Contact, on vous dit merci une fois de plus d'être euh, aussi nombreux. Euh, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir, vous le savez. 16h20h. Ah sur Radio Contact. Non, non, c'est Hein, euh, voilà, ah euh, pour une fois qu'on peut avoir des bons points quelque part. Euh, c'est vrai. Hein <laughs> ah, c'est vrai. Non, mais voilà, pour tout, vous dire, à l'époque, bah, vous le savez peut-être, hein, mes études, en tout cas, je vais pas dire celles de Lucille, mais étaient un petit peu scabreuses, hein, un petit peu compliquées. <laughs> Et les bons points, on n'en a jamais eu vraiment beaucoup. Hein, et moi, j'étais toujours un petit peu dans le partage, dans le blabla et ainsi de suite. Dans la communication, et ça, t'a réussi finalement. Là, résultat des courses, quand on a le bulletin et qu'on se dit, bah tiens, en fin de compte, on est numéro 1 je peux vous dire que mes parents n'y croyaient pas. Et donc, résultat, ça fait plaisir. Et on vous remercie. bon, allez, on s'intéresse maintenant à Amir. Amir qui débarque avec un nouveau single, Lucie. Bah oui, Amir qu'on a découvert dans l'émission télé The Voice et puis qu'on a redécouvert euh, à l'Eurovision. Il a des très belles dents. Oui, des très belles dents. Il a, il a fait des études de dentiste d'ailleurs, donc c'est pas pour rien. Il avait fini euh, sixième à l'Eurovision. On l'a adoré avec le titre J'ai cherché. Et là, il revient avec un autre extrait de son album Au cœur de moi. Ça s'appelle, ça s'appelle On dirait. On dirait qu'on a tous un ange, on dirait. On dirait bien que c'est toi. On dirait que dans ce monde étrange, on dirait que t'as toujours été là. Oh, ça sonne radio, hein ça sonne radio et je trouve que ça ressemble beaucoup à M. Pokora. Exactement, ouais. On y pense en tout cas. juste à côté, j'ai juste Red One avec Don't You Need Somebody, c'est ce qui va arriver sur Radio Contact. Et puis euh, derrière tout ça, on préparera euh, nos valises, nos bagages et on vous embrassera très très fort. Allez, euh, Mademoiselle Luna va arriver également avec In The Mix. Elle se prépare, ses platines sont déjà à ma gauche. Ce sera en live dès 20h. Et les amis, de Soigny à Durboué, Facebook c'est fini Roulez non connecté.be, une action de l'IBSR et BES. Let me make, make, make you come again. Do it, ya. Keep it hush, hush, hush, don't tell no one. Undercover, Mr. Lover, yeah. Got enough, enough, enough to turn you on. So, baby, just keep it a little secret. What they don't know won't do them no harm. We can do mouth to mouth when i speaking. We can see eye to eye waiting long, long, long to get your call. Now don't you need somebody around here? You're alone, alone, alone, you want me now. I'm inside all night, straight through the night. I'm a run, run, run, the red, red lights. I'm a sucker for love, you up all night. Then take it slow, slow, slow, with you all night. Oh, baby, just keep it a little secret. What they don't know Don't you I love, I love you straight through the night. Tell me you have the grip, you so make me squeeze you tight. Cause I promise if you let me go, I'm gonna do you right. If you let me in, I won't let you out my sight. You're sweeter than a honeycomb. Girl, I wanna be the man to take you home. I will listen, tell me anything you like. Hope we keep your body running till our daylight. Radio Contact. All the hit music. My, my summer music. My summer music. Oh yeah. Radio Contact. Somebody said they saw you. The person you were kissing was a and I would never ask you. I just kept it to myself. I don't wanna know if you're playing me. Keep it on the low, cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let how you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it. Don't even try it. I know when you lying. Don't even do that. I know why you crying. I'm not applying no pressure, just wanna let you know that I don't wanna let you go. And I don't wanna let you leave. Can't say I didn't let you breathe. Gave you extra cheese. Put you in the SUV. You wanna ice, so I made you freeze. Made you hot like the West Indies. Now it's time you invest in me. Cause if not, then it's best you leave. Holla. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby. you're playing me, keep it on the low. Cause my heart oh Radio Contact. Radio Contact. Makes me feel good. Radio Contact. Radio Contact. My summer station. votre radio. Radio Contact. Voilà, c'est terminé. Euh, on vous laisse ici. On vous retrouve euh, ben, dans trois jours à peine. Ce sera à Ibiza en direct depuis la Villa Radio Contact ah, euh, qui ouvrira ses portes dès lundi avec ben, nos gagnants. Vous avez entendu tout à l'heure. ils sont passés. Il y a qui On se souvient Lisa. Lisa et ah, je me souviens plus. Max. En tout cas, voilà, ils seront là euh, ce dimanche pour partir avec nous aux alentours de 6h du matin. Boris, voilà. Boris, voilà, exact. Boris euh, et euh, ses potes qui viendront avec nous pour une semaine de folie à Ibiza. Euh, voilà, on vous embrasse, on vous souhaite une très très belle soirée. Ah, dans un instant, mademoiselle Luna. Oui. Ça, va, Oui, super. Très bien, parfait, ouais. Amusez-vous ah, bien Ibiza, vous m'avez abandonné lâchement. <laughs> en fait, il y a eh, eh. eu un problème avec mon chapeau. Tu vois, le chapeau rouge que j'ai dans la pub, ah pas. Bah on a dit ça, ça va pas Ibiza, donc tu ne pars pas. la, fois le chapeau là, dans le fond, ça va pas possible. Ça va pas être possible, la Castafiore. Il y a plein de nouveautés par contre. Euh, exact. <laughs> Il y a le nouveau Martin Garrix avec euh, bébé euh, que je vous faire découvrir. le nouveau, Axel Grosso Tiesto avec John Legend et puis euh, Justin euh, Bieber. John Legend. J'ai dit ça Non, pas du tout. Ah. <laughs> et le nouveau Justin Bieber avec Major Laser. Ah, on l'a ah entendu, mais il est déjà ah, programmé sur contact en plus. Eh mais bon, je peux le jouer quand même. Ah, bah, je pas ah, c'est bien, on le fait aussi. Ah, bon, ben voilà, dans un instant. Et j'aime beaucoup le Alesso avec Nico Evans. Oui, très bien aussi. Et eh bien, hein bon, si tu veux me faire plaisir, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oh là là, non, je ne vais pas Ibiza, je ne te fais pas plaisir. <laughs> Eh, c'est pas faux d'avoir essayé. Hein. Ah ouais. ouais, mais quand même. Allez, on vous embrasse. On une très belle soirée. Et puis, on vous retrouve lundi en direct depuis Ibiza. E et retrouvez votre horoscope avec Patricia Milis. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Jali est passé par les studios de Radio Contact. ma vie Les murs des oreilles, tant pis pour le sommeil. artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Les mix de contact. Radio Contact. This One For You. Merci à l'équipe de David que vous retrouverez à partir de lundi en direct d'Ibiza. Ça y est, c'est le week-end. Bienvenue sur Radio Contact. C'est Mademoiselle Luna. Ravie de vous retrouver. In the mix, ça y est, il est 20h. On commence tout de suite à faire la fête. Radio Contact. Ce soir, you, are listening to in the mix. In the mix. Okay. can see the sun coming up. How deep is your Is it like the ocean? Mademoiselle Luna, mix en live dans In the Mix. in the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna démarre maintenant. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Vous êtes peut-être en vacances, profitez-en bien. Et puis euh, bah, pour tous les courageux qui bossent encore cette semaine, euh, oh, je vous accompagne. Moi aussi, hein, je bosse, je vous réveille tous les matins. Je suis là ici pour Indemix et ça fait plaisir de vous accompagner pendant les vacances avec aujourd'hui plein de nouveautés à vous faire découvrir. Il y a le nouveau Martin Garrix qui est sorti aujourd'hui en featuring avec la rappeuse euh, Baby Rexa. Je vous le ferai découvrir tout à l'heure. Il y a le nouveau Axel Grosso. Il y a Tiesto qui s'est associé à John Legend pour un nouveau single. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais si pas, je vous le ferai écouter tout à l'heure. Justin Bieber avec Major Laser et Mo, c'est juste dingue. Il y a le nouveau euh, DJ Snake. Et puis on va démarrer avec deux nouveautés, parce qu'il y en a tellement que je sais plus où les mettre. Félix Jane, son nouveau single s'appelle Bonfire. Et puis Sam Fell, qu'on a découvert à l'époque avec euh, Show Me Love et qui est venu d'ailleurs le week-end dernier euh, à Tomorrowland en interview. Son nouveau single s'appelle Summer on You. Ça sent bon l'été, ça sent bon les vacances. On en profite. Vendredi soir, on démarre tout de suite In The Mix. Vous pouvez monter le son. You wanna dance? Chaque vendredi, Mademoiselle Luna, mix, mix en live dans In The Mix sur Radio Contact. Words, I can hear the whispers about me, about me. Hurt it hurts if I let all the poison in, if I let them win. When you're mad, make it rain, you're trying to put my fire you make me stronger close my eyes and I just breathe. I just breathe. It hurts, but shit that doesn't kill you makes you strong. So bring it on. look like the mother bitches. Lifting drinks, yeah, that's my fitness. Fuel to the fire, fuel to the fire. Run your mouth, you can run your mouth. Think you're rain from a fire out. Spin your hair, you feel better now. Fuel to the fire. sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now, ain't nothing else I would do. When I spent the summer on you, our troubles all on the rocks. Our troubles all on the rocks, filling our plastic cups. Down by the riverside, we spent those long hot nights until the sky turned blue. And I spent the summer on you I spent the summer on you When I spent the summer on you Most things in life ain't most things in life ain't free, but you were all that I need. My feet down in the sand, you took the watch from my hand and said it's no more use. Well, I spent the summer on you. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping a coke and rum. You asked me, are you sure? Cause I cannot be returned, and so I made my move and I spent the summer on you. When I spent the summer on you. And when I look back on those days, there's not a thing that I would change. So